nostalgio povas mildigi doloroin. Fotoi el bona pasinta e poco, vere povas mildigi doloroin. Se oni sentas nostalgion, tiam mecanismo en la cerbo prisorgas, che la sentado de doloroi malcrescas. Tion montras studaggio. Nostalgio estas prescribita en enciclopedio kiel anim agordo kun netifinita sopiro kiu esprimigas en la retro orientigio al passinta en la imago heliginta epoco. Oni attribuis alla dolc amara, sed plei parte positiva sentimento, iam en la pasintezzo, dolor mildigan efficon. Tiel exemple montris studagioi, che nostalgiae sentoi ne nur barmigas la coron, set che ili contribuas, che univere mal pli sentas malvarmon. Tial tamen la rigardado de bildoi el infanaggio influas la dolor senton, tion nun el trovis esplorista te amo de la Instituto pri de la Cina Academio de Scienzoi. Nostalgiae sentoi enxaltas mecanismon en la cortexo de la talamo, quiu influas la dolor senton. Por povi prilumigi, kiel la cerbo reagas pri dolor stimuloi, oni mesuris la cerban activezzon de test personoi helpe de funccia magnet-resona tomografio. Fo moroto. Helpe de fomoroto, activicitae cerbae areoi povas esti presentatae je alta tridimensia detalezzo. Dum la mesurado, oni stimulis la partoprenantoin al nostalgia anim agordo. Ili rigardis bildoin, ciui celis memorigi ilin prisia infanezzo. Tio estis fotoi, cun sia tempe populara dolciajo, sceno el malnova desegno filma serio, cae ludo, cion la infano eshatis ludi en la lernea corto. Al control gruppo ali flanque oni presentis bildoin cun actualae scenoi cae obiectoi. Samtempe oni tractis la parto prenantoin ancau per stimuloi de varmo cae malvarmo. Tiu in stimuloin la partoprenanto etiam devis same priugi sur scalo, kiel la efficon de la bildoi. La esploristoi el trovis. Nostalgiae sentoi reductas la activetson en tiui areoi de la cerbo, quiui estas competentai por la percepto de doloroi. La parto prenantoi ne nur priugis la stimulo in de varmo cae mal varmo mal pli intense, dum ili memoris prisia infanaggio, ancau en la fomo roto la effecto estis constatebla. En du cerbai regionoi, kiwi competentas pri la percepto de doloroi, tio estas la girus lingualis, cae la girus parahippocampalis, constatigis reductita activetso. Cae en la talamo, tio estas la cerba regiono quiu parto prenas en la transmissio de informoi inter la corpo cae la cortexo, estis videbla connecto alla memor stimuloi, sed ancau alla stimuloi de varmo cae malvarmo. La talamo, quiel centra connectilo, ludas ce la mildiga efficos locilan rolon diris la cefa autorino de la studaggio. La veco de nostalgio povas laula autoroi esti eblezzo mildigi leggera in doloroin sen medicamentoi, concludas la esplorista te amo.